11.875 Savol: Mening 5 ta farzandim bor, alhamdulillah. Alloh menga 6-farzandga homilador bo'lishni ham nasib qildi. Ammo taxminan 1,5 oylik homiladorlik vaqtida uni tushirish uchun dori ichdim va natijada homila tushdi. Hozir qilgan ishimdan juda pushaymonman. Nima qilishim kerak? Menga kafforat vojib bo'ladimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Birinchidan, ayolning homilasi haqidagi asl shuki, uning barcha bosqichlarida shar'iy uzrsiz tushirish joiz emas. Agar homila hali nutfa, ya'ni urug' bo'lsa, 40 kunlik yoki undan kam bo'lsa va uni tushirishda shar'iy manfaat yoki onaga yetishi kutilayotgan zararni daf qilish bo'lsa, bu holatda uni tushirish joiz. Biroq farzand tarbiyasidagi mashaqqatdan qo'rqish, ularning xarajatlariga qodir bo'lmaslik yoki muayyan sonli farzandlar bilan kifoyalanish kabi shunga o'xshash shar'iy bo'lmagan uzrlar kirmaydi. Ammo agar homila 40 kundan oshgan bo'lsa, uni tushirish haromdir. Chunki 40 kundan keyin u alaqa, ya'ni qon lahtasi bo'ladi. Bu inson yaratilishining boshlanishidir. Homila ushbu bosqichga yetganidan so'ng uni oldirish joiz emas. Faqatgina ishonchli tibbiy hay'at homiladorlikning davom etishi ona hayotiga xavf tug'dirishi va homiladorlik davom etsa uning o'limidan qo'rqishi mumkinligini tasdiqlashi bundan mustasno. Shunday ekan, sizning homilani 1,5 oylik bo'lganidan keyin o'z boshimchalik bilan tushirishga jur'at qilishingiz harom ishga jur'at qilishdir. Siz bundan sidqidildan tavba qilishingiz va kelajakda bunday yomon ishga qaytmasligingiz vojibdir. Iqtibos tugadi. Doimiy qo'mita fatvolari 21-mujallad 450-bet. Ikkinchidan, kafforatga kelsak, sizga kafforat berish vojib emas. Buning sababi kafforat faqat ruh puflangan homilani tushirish bilangina vojib bo'ladi. Bu esa homiladorlikka 120 kun bo'lganidan keyin sodir bo'ladi. Agar tushirilgan homilaga ruh puflangan bo'lsa, ya'ni unga 4 oy yoki undan ko'proq bo'lgan bo'lsa, u holda ayolga kafforat vojib bo'ladi. Bu mu'min qulni ozod qilishdir. Agar topa olmasa ketma-ket 2 oy roza tutadi. Agar unga ruh puflanmagan bo'lsa, uni tushirgani uchun gunohkor bo'ladi, lekin unga kafforat vojib emas. Unga faqat tavba va istig'for aytish lozim bo'ladi. Iqtibos tugadi. Doimiy qo'mita fatvolari 21-mujallad 434-bet. Vallohu a'lam.